Hola amor, ¿qué hace? Hace rato no te veo. Quiero que me hagas sentir aquí. Ando con todos los perros que las perras la macan. Parecemos de México con los de Culiacán. Le gustan los villanos, entonces yo soy un patán. No soy Leo, pero siempre con los cortes que le dan. til, al no te vomen. los Tengo cinco perros para culiármela la cama. Ando con el palabreo Pues si queremos la rama. Son pura colombiana, venezolana mi llama. Y le como la empanada sin atado, cero drama. Antes tenía un millón, ahora yo tengo miles. Ya lo que se cuente. rompimos en talca. Todo lo que me pongo vas a ir que te marca. Yo no aprieto porque soy el que abarca. Tiramos billetes al cielo con el jairo. Que le damos el que te farca. La que vino, a lo que vino. Tengo baje, también fino. Ya se viene y se voy a mentir, llámate al til no te voy a mentir, llámate al til no te voy a mentir. Que te voy a hacer mía, mami, yo no te voy a compartir. Llámate al til no te voy a mentir, llámate al til no te voy a mentir, llámate al til no te voy a mentir. Que te voy a hacer mía, mami, yo no te voy a compartir. Ya, ya, ya, Si soy yo, son Goten, dímelo Dash, Lazy Music, de breve. Óyeme, y lo único bueno de sus temas y sus videos son las modelos. Pregúntela a su modelo con quién se van.